kino kiganiro mushobora kwidondora canke ni mwidondora ariko ngira mwe muratubwira akazina naho mutumbere je didondora kuko ndi umunyagihugu eh, kavuki yego atumbereye hehe yitwa gute eh, ni amerika ngaha mu gisagara cya bujumbura yego amerika ngaho mu kibenga yego ni amahoro ngaho mu n'amahoro mugabo reka rero ndabyire ku nkuru mutamenye yego duga kwijana ni inkuru numvise ahantu bita muri Tanzania ariko watohoje neza yego nayumvirije ariko ndumvira kuri BBC yego muturabire kuko araba abavugizi b'abagwanyi n'umukuru wayo ariko ga Amerika Eh. urashobora kuba wabyumvise kuri BBC urumva ngaha nabyo tuba twangira ntabyo bavuze ariko ni eh. nkuru wowe uba watohoje igishasha mu byo bashobora kuba bavuzemwo niki mhm. ni ukubakebura gusa namwe bamesha amakuru mhm. murara kungire motozi iyo nkuru kuko twumvise abagwanyi bariko bashaka kudumanya umutekano ngaha mu gihugu cyacu mhm. kuko dusa yuko namwe menshi amakuru mworaba kungene mubitoza kuko n'abatobyi n'abambutsi kuko twebwe ariko ngira ntitwahava kumbure tubita uko tutarabikora mubanza mukareka abatohoza bagatohoza amesha amakuru kuri radiyo isanganiro muravuga mu kaga kuko twebwe ntidugishyira ku mutekano abadurumaye mu twebwe turawicungiye cyane rwose uzoza tuzomwipfuna reka ko umurega amerika tureke kugiteba ko nibaza ko abandi ariko barabikorera kico we watohoje neza na neza ni ikindi nacyo mhm. eh nashaka kuvuga ku byerekeye urabona bikwega abanyagihugu bariko baduta mu kaga n'abandi n'abandi n'abandi bose kibenga ariko ushobora kubonwa akayi karimo icayi wewe ugiye kukigura ikiro kiro nka kuranga ikiro yego yego je nama ngendera ku maboti ugasanga aragurisha bibiri n'indwi bibiri n'atandatu babiha insiguriye sinzi urumva ngira bashaka kunguka mugabo urumva kunguka uri kurazimba umunyagihugu usanga atakamaro ntarabo ariko ntaba ntabajeje intwaro muri abibwira nga abajeje umutekano ko ndabibwira yego murabe kungene muza murabye amagenda byinshi dufise uwundi muntu wanye ku murongo wahiwanye havugwa make mwiriwe tuvugana nande atumbereye he sabwe agatelefone umenga ntigahagaze neza muntu yego yego tuvugana nande ndi mu ruhande mu rutovu mu rutovu yego ariko agatelefone kanyu umenga ntigahagaze neza ariko dewe nabo ego urashobora kuba utwumva twe nitukumva ariko gerageza umuvuze ngo mwitwa gute nitwa nkezi yaremye nkezi yaremye yego yego duga kwijama ego urumva nabo tuvuge ku kibazo kijyanye n'uburimyi n'ubworozi eee eh. abarundi bo ku mutumba turimo tubonetse ibyo bagejwe kubera ntibakora igikorwa bagejwe bari gukora gute gaya nkezi yaremye bari gusanga bari mwepo agatelefone ko muri kankezi yaremye ntikatworohereza na gatoyi byahereye guhera kwa kwa kwa gatandatu kwa gatandatu n'uno munsi babirabe kabisa kuko birasubira nka mbere nka mbere byari byifashe gute urumva hari igihe amazi yagenda ugasanga ntagaruka ugasanga turi ko turanywa bya bizi byaba muri muri tanganyika bimwe bibiri bimwe erega urabye nabi twogwara no munsi none yigeze ashika gamere aciye ava ku murongo mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyangwa mirongo irindwi na gatanu amajana icyenda na mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu mwiriwe mwiriwe cyane tuvugana nani sabwe Etienne aho nyine agatelefone nikamukundiye abenshi udutelefone turi ko turabagora ariko mubana nyimugerageza ibarabara ntibarabara uno munsi ngira sijya ugarukako oya si ngaruka ko si ngaruka ko ariko nanjye nyene ngira bararyumvise ngira batubwira icyo badufashije yego akandi gashasha oya se gishasha twasirimu sabwe gishasha kiriho vrema turasima n'ukuri mm. igihe isaha imwe n'iminota mirongo ine n'itandatu y'iganiro naho iwanyu havugwa amagi tuvuye mu minago sinzi uwo twakira banyeretse ko atawe urashika alo alo alo aciye Mm, atiye no ku murongo ariko imbere yo kwakura umuntu ari impande y'akaradiyo yibanza akakigiza inyuma alo bariko barahingura ubutare ubutare buza bupfa mutamba ariko ese ndabubona ingene busa mm. ariko mbona ari byiza kubera abakozi baraharonkera akazi eh, guti rero iryo shyirahamwe ryaratanze akazi mu aho iwanyu nyine yego baratanze akazi kandi baratanguye hari icyo bahakura mubona gifadike oya ntibaragira ntibaratangura guhembwa ariko murabona ko bakora ku bwinshi ego yozefu ngaho mu ariko aratubwira ibijyanye n'abana batandikwa mu makomine ariko yagarutse ko n'ishyirahamwe riko ryimba ubutari muri mutambu ryaronkeje akazi abanyagihugu ngaho alo eh. mwiriwe cyane tuvugana n'andi atumbereye mhm. agatelefone ngira nikamukundiye ku bintu kubera yaguye ku buhinga bwa whatsapp hari igihe usanga bitamuhagaze neza ngira asubira kwakura alo alo yego tuvugana n'andi umunyagihugu muri komine tangara mu ibombo muri tangara ni tangara mu kayanza yego ariko batanze atanu n'ibiri kumenga bavuga amajana atanu gamunwa oya umuntu yigenga yaranguye umuntu yigenga eh. ariko umenga bari bavuze ko mushorera ku bibanza biza oya ni itonorero rizwi leta neza yego ariko alo yego yariko aravuga ibintu bijanye n'abarimyi ibikawa mu ntara ya Ngozi ati bari bemerewe amajana indwi mugabo mu majana atanu n'ibiri allo oye mwiriwe neza ntituvugana nande gaye mvugana na butoyi Toma Toma mu ruyigi hajya nyene namahoro ngaho gatoma namahoro kabisa yego kaze mu kiganiro iwanyu havugwa amakuduge kwijana eh murakoze cyane mugenzi yego twebwe rero muri makiyani bacu n'amahoro mm ariko tumwe tuduhagare ku mutima ni mm, ni kuvuga ushaka kuvuga kuko ushiringa umenga ni iryo muri tanzaniya eh, ni iryo muri tanzaniya reka gituma tuvuga nk'ibyo nuko rero twegereye mm. rero bwana rero turibaza none amafaranga yacu kumenga kabisa ntacyo yari none kumenga bandanya atagaciro buremane ibyo bintu kabisa leta irabe turabire kabisa turapfuye rubi ni ukuvuga turakena urumva uraronka ibihumbi icumi ukaronka ibihumbi mirongo ibiri uronka icyo ubigura mm. kabisa ibintu biraduhagaritse umutima kabisa leta ibyirukemwe turazi ko ari umubyeyi akunda abarundi kabisa mm. ni ukuri ubukene turimo ubukene turimo burarengeje uraca amahera mugabo ntubona icyo uyakoze mm. kabisa rero none mwebwe ko muhegereye murashobora kuraba mukagendereza mukaraba by'ukuri ko amahera y'amashiringi afite agaciro gusumba ay'amarundi agiye kumurengera ngo agiye guca n'agatelefone uko ndiko ndabyumva ariko ngira ngo arasubira kutwakura naho imana Pascal yari mu gihugu cya Kongo alo tuvugana nande eh, ndi nkeze agarutse sabwe inkeze agarutse ku murongo nkezi wo mu hariya mu rutovu mu rutovu yego nkezi eh, nkezi nariko ndavuga ku mhm. kijanye n'abarimyi borozi yego bumva twebwe ntitubona abarimyi borozi ico badufasha igitungwa kiragwara ari ubutabaza abarimyi borozi canke nibajye bafunda ibindimo canke eh bajye bafunda ibindimo twe mm. turabura abo dutabaza nta numwe aza kuraba mm. nuwo wituya kwaka amafaranga mm. kuva ryari bakakwaka ngahe muraciranira hanyuma utayafise ntaza dufate nk'akarorero ufise nk'umurima w'ibiharage kugira ngo ugupomere alo Ndufate nk'akarorero nk'umurima w'ibiharagi kugira wo gupompera gusaba amafaranga kandi umutabari gwa bacanke nta nivyo baza kurahaba twebwe ntitubona ico bajejwe mu gutanga ni ukuvuga rero ko muri abafundi b'indima hiwanyu ntabahari twebwe ntabo tubona ko tumva ngo barahari mugabo ntitubona ico bajejwe iyo nk'akarorero naho mm, ko ari wowe kenshi usanga harimo n'abarabi bitungwa mu Rwanda ibitungwa ntibaza umuntu yirondera utuntu hanyuma agashobora agaterura urumva ko ari ibintu biteye ikigongo vema mu gutangura mwavuze ngo ubusuma busa n'ubwabaye ndasi hariho ahandi mwaheruka kububona nk'uko ibyo byama byabaye byama byabaye urumva mugabo ntihatari aho kubona ingorane harakunze kuvugwa atinyabune n'abanyagihugu barimwo ntacyo murakora kugira ngo mushobore guhagarika ababiba ahubwo ubu niho kigiye gukorwa kubera bijya umuntu ukora mu jisho rimwe hanyuma ariko nimo muzabe muca mwihanira urazi ko ari ukubashikiriza abajeje umutekano n'intwaro ego ego ibyo nibyo mugabo urumva n'uwibye aba yihaniye urumva kimwe gusa njye n'ubahanura ntibasire kwiba kuko hmm. kwiba kuri icyo umuntu yirondera urumva nawe ko ari kuyihanira urumva ko ari twi ejo eh, gusa njye navuga barabe barabe ni ukuri nta ngingo n'imwe irafatwa na musitanteri yarahashyitse arahagarika ibikorwa bihakorera mm. kugeza uno munsi babandanije bakorera ibikorwa mm. ni ukuvuga barahakorera ibikorwa bashobora kuba bahakotesha ariko ntibahadandaza oya barahadandaza kandi n'amazu arahari mm. abo bahagura nabo baramenya ko ari mu mazu cyangwa mu bice bya leta bagata baguteranya abantu n'abandi ngo ni abarotsi n'ubu bariko baricana abandi bangazwa mhm. biciwe ubutungane naho baguma batuturagiza gusa ugaca usanga abanyagihugu wacu abo basenga abo muvuga ko bariko barangazwa nimba ari byo babazize iki rumva paruwase rusenga icyo twoyisaba uyu manzi utubwire gatoyi ku kibazo gamunywanyi abo bavuga ko n'akaci yagenda yari karatubwira ngo basenze kuri paruwasi ya rusenga ariko ntiyari bwadondora yita ko bangazwa icyo bariko barahohwa ariko yongera ushobora kwakura kugira ngo adutomorere neza alo Halo. canke naho ushobora kuraba kandi gatelefone kari iruhande ku mugenzi canke ukagerageza kundi murongo kuburyo tugashobora kubandanya twumvikana wewe urashobora kuba nako kutwumva ariko twe tutakumva urumva n'abanwanyi ntibashobora kukumva yogerageza kundi murongo kumbure cakahindura agatelefone tugashobora kuvugana twumvikana allo allo ni nk'ibirometero icyenda ugenda mm, n'amaguru eh. bagaca babwira ngo mwinjira igihe isaha cumi n'atubiri na nusu mu gitondo hanyuma nyine tukongera tugaturira no ku ishuri biratunanira mm. Eh, turasaba yuko aho kurigita amasaha azavana n'utugena ni ah, ukuvuga ko mwe musaba muti botangura ibyigwa igihe isaha imwe n'inusu eh, yuko ari botangura ibyigwa hariho igituma basigura cyangwa imvo batanga kugira bave ku isaha imwe n'inusu bashike ku isaha cumi na zibiri n'iminota mirongo itatu aho ntawe bitahura rero ibyo dukeneye kumenya nuti rero boja ku rugero rw'abandi eee eh. Ego ngira ngo akoma barakumvise umuntu wanyu ngaho muri mpinga kayove abo bigisha ngo canke abayoboye iryo shure rya mpinga kayove. Eh ni kuri seminari yo kumpinga. Yo kumpinga. Eh ego murakoze cyane umuntu wa. Sawa. Ego yisa zibiri n'iminota 15 ikiganiro naho iwanyu havugwa maki. turacasigaje iminota ishika kuri 14 aho mu bandanye mutwakora ku nimero zitandatu nahejeje kubabwira mukatubwira ayo twashoboye kumenya n'akaya tutashoboye kumenya ayo tutavuze neza ngo dutomore naho mukadufasha gutomora ishure ry'intango yo ahantu ku mutumba w'imura mura eh. n'iryo shuri ngira niko ryitwa yego mhm umudiregiteri waho mhm araheze nk'amezi nk'indwi atwata amahera ngo yidarapo mhm. mugabo ayo mayandwi iyo telefone twese tuyibona ni ukuvuga iryari rihari ryaraheze ryaraheze mhm. none rero ubu naho yasabye kandi ngo amahera ngo yo gupompa ngo ibinyarema ngo biri ngo mu biro ibiki hariho ubuntu bw'ubunyoni buguruka bwitwa ibinyarema mm. urumva rero abanyeshuri bamubagenti none ko idarapo tutarayibona yaciye abirukana abo babibagije abo banyeshuri babibagije ku idarapo nk'umubyeyi yatanga ngaha Mm, yakamubonamo gahaze ni akahe ntabwo tubona gahazemo nuko basaba amahera hanyuma ibyagenewe amahera ntibikogwe icyo mm, musaba ni igihe twasaba yuko rero muko basaba ayandi mahera baza gukora icya mbere na mbere babanje guhaka amahera y'ubwa mbere ni ukuvuga nk'akarorero nk'iyo shuri ya mura nta darapo nta darapo none wumva idarapo kandi amahera yaramaze gutangwa mwari kuva umwaka utanguye cyangwa hari mu mwaka uheze oya twabugo usanga mwege mushigakure mwari mukwiye kuzamura tubarize imbere nyene cyane nimba hariho nk'abakuriye bavyumva mhm. bazotubarize yego eh murakoze rero urakoze cyane munwanyi ngaha igiharo sawa yego mugira ijoro ryiza okay igihe isaha zibiri n'iminota icumi n'icyenda ikiganiro naho iwanyu havugwa maki alo mwiriwe cyane tuvugana nande yego ariko ngira ngo kwigiza akaradiyo inyuma kuko turumva iyindi radiyo iri kiravuga yego mutumbereye hehe mbega munywanyi mwitwa gute mu ruyigi amaja hehe nyabitsinda muri komine nyabitsinda nyabitsinda muti nariko ndabaza nti turumva iyindi iri iruhande ubwo si yo nyine eh, muri ko murakurikira ubu tuyumva buke buke ku buhinga bwa ngurukana bumenyi duciye ku ntuze twirondeye ku mutandaho ku buhinga bwa ngurukana bumenyi aho tuyumviriza hmm. ariko ku iradiyo ntitubupfutse ngo tuyumve yego muti rero mwosubira kuyumva mbona umenga ntitwumvikana reka kumbure tuwakire uwundi iyo bashyitse ku murongo banyereka ko atawundi ni ikiganiro aho iwanyu havugwa make allo alo nta wundi yari ku murongo yaraje igihe cy'isaha zibiri n'iminota mirongo ibiri n'umwe minota umunani tuziba turangije halo mwiriwe cyane tuvugana nandi atumbereye muradasinye kwivuga izina mwungere yego duga ku ijambo ariko tubwiye aho uherereye ni mu gisagara cya bujumbura bujumbura ariko umengana amakomini atatu pfuma utubwira ikomini uherereye urumva ababyeyi babo urumva bararihaye itike umwe umwe ibihumbi icumi icumi mm. hama rero urumva warize nkipiga nka zibiri muguvuze nk'umwana w'imyaka nk'itanu hmm. nibaza ko ata bintu byinshi yokosoma bya hatari ubwo ntibari bamaze kuvuga bati umuntu ariha ku gatwe ntariha kubo bajyanye cyangwa ngo barabe umwana none n'abandi ko nabonye babimiriye bakinjira bo bari batanze ibintu hmm. none eh, mugabo mva mwana bajya udatini mugende abaguma bakisondagura amatelefone bitaba bandika amamesaje hmm. biratwimutsa virima abantu bamwe bamwe ibyo numvise umuntu adaride ugaba umuntu w'umumama virima icyo gihe ntiyasenze ariko mu mashengero dukunze kubona amenga hariho abajeje umutekano atari abapolisi eee eh, abajeje umutekano ubundi baza ubundi bo batazi barahamira hmm. Ni isaha zibiri n'iminota mirongo ibiri n'itanu mu minota ine gusa tuzaba turangiye turashobora kwakira abantu babiri. Alo? Alo. Tuvugana nande? no mu mwanya facebook kwivugitse eh, ah, no ku mutima wa mpungwe mpungwe mm, none bantu abo bana acaba basha ava mu myunga batamwa ibintu byinshi mwadufasha verema natwe tugatanga amaboko verema mwoba mukoze mm, murakoze cyane muntu iyo isaha zibiri n'iminota mirongo ibiri n'itandatu twakire nk'abandi babiri alo alo tuvugana n'ahandi yatumbereye he wenda umunyarusaka sabwe alo munywanyi ikiganiro naho iwanyu havugwa maki turasigaje iminota itatu gusa kumbure turashobora kwakira nk'umuntu umwe canke babiri mu gihe twavuga dutomora tugatera dutomora kumbure icyo dushaka gushikiriza alo alo tuvugana nande Harerimana ndabona Vincent mukabezi Vincent mukabezi n'ahandi batabahangira ngo umushyikiranganje bazotanga umuco ni ngaho rero tuciye turangiriza ikiganiro iwanyabugwa maki dushimira abo bose bashoboye kwakura bakadushikiriza ayo tutashoboye kumenya dushimire kandi na Albert Handwa yari muhinga bw'ivyuma ikiganiro caremeshejwe na Placide niyo mungere mugira ijoro ryiza mwese naho butaha